Pirmoji Samuelio knyga, trečias skyrius. Berniukas Samuelis tarnavo viešpačiai Elio prižiūrimas. Viešpatės žodis buvo retas tuo laiku ir regėjimai nedažni. Kartą Elis gulėjo. Jo akis buvo nusilpusios, tad jis nebegalėjo gerai matyti. Šventyklos lempa dar nebuvo užgesusi. Samuelis miegojo viešpatės šventykloje, kur buvo Dievo skrinė. Viešpats pašaukė Samuelį. Tas atsiliepė, aš čia. Nubėgęs pas Eli, Samuelis tarė, aš čia, tu mane šaukėjai. Tas atsakė, aš tavęs nešaukiau, eik ir miegok. Jis grįžo ir atsigulė. Viešpats antrą kartą pašaukė Samuelį. Atsikėlęs Samuelis vėl nuėjo pas Eli ir tarė, aš čia, tu mane šaukėjai. Tas atsakė, aš nešaukiau tavęs, mano sunau, eik ir miegok. Samuelis dar nepažino viešpaties, ir jam dar nebuvo apreikštas viešpaties žodis. Viešpats pašaukė Samuelį trečią kartą. Atsikėlęs, jis vėl nuėjo pas Eli ir sakė, aš čia, tu mane šaukėjai. Elis suprato, kad viešpats šaukė berniuką ir tarė Samueliui, eik ir atsigulk. Jei tave vėl šauks, sakyk, kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Nuėjęs, Samuelis atsigulė. Viešpats atėjo, atsistojo ir pašaukė kaip pirma. Samuelį, Samuelį. Samuelis atsiliepė. Kalbėk, tavo tarnas klauso. Viešpats tarė Samueliui. Štai, aš darau darbą Izraelyje, Kas apie jį išgirs, tam suspengs abiejose ausise. Ta diena įvykdysiu visą, ką kalbėjau prieš Elį ir jo giminę. Kai aš pradedu, aš ir pabaigsiu. Aš paskelbiau jam, kad nubausiu jo namus už nusikaltimą, apie kurį jis žino, nes jo sūnus bjauriai elgėsi, o jis jų nesudraudė. Aš prisiekiau, kad Elio šeimos kaltė nebus nuplauta nei aukomis, nei dovanomis per amžius. Samuelis gulėjo iki ryto. Atsikėlęs, atidarė šventyklos duris. Jis bijojo papasakoti Eliui tą regėjimą. Elis pasišaukė Samuelį. Samuelį, mano sūnau, šis atsakė, aš čia. Elis paklausė, ką tau sakė, neslėpk nuo manęs. Dievas te padaro tau tai ir dar daugiau, jei nuslėpsi nuo manęs nors vieną žodį iš to, ką jis tau sakė. Ir Samuelis jam papasakojo viską, nieko neslėpdamas. Tada Elis tarė, jis viešpats te daro, kaip jam atrodo geriausia. Samuelis augo ir viešpats buvo su juo. Ir ne vienas jo žodis nelikdavo neišsipildęs. Visas Izraelis nuo Dano ir Beršebos sužinojo, kad Samuelis yra viešpaties paskirtas pranašas. Viešpats ir toliau pasirodydavo Šilojuje, kur apsireikšdavo Samueliui savo žodžiu.